Yo paso por ti, dime dónde es que nos vemos. dónde pa' que nos vamos. dónde que nos comemos. Uh, yeah. Tan bonita, tan bella, tan solita. Por fuera una hasta y por dentro ahorita Si quieres chingar, dale mamita, chingamos. Una fuma la quemamos y te mojo toda. Te martillo como si tú fueras un kilo. Tú eres el fuego que derrite este hielo. Vestido de dolce y en el cuello tengo un kilo. 24-7, yo en ti manelo tío como si tú fueras un kilo. Tú eres ese fuego que derrite este hielo. Oh. El este tío de ocho y en el cuello de un kilo. 24-7, yo en ti manelo. Yo bajo por ti, dime dónde que nos vemos. donde dónde pa' que nos vamos. donde dónde que nos comemos. Oye, yeah. Tan bonita, tan bella, tan solita. Por fuera una jata y por dentro y ahorita chingar, dale mamita, chingamos. Una fuma la quemamos y te mojo toa. Mándame un DM que llego con la Luis Burro. A ella le gusta un aunque le alento. todo. Mi hijito no combina con tus labios rojos. Y la gorra combina con tu ojo rojo. Y ella no me dice que no. La quiero como mi baby lo. Pero no la amo porque no creo en el amor. Tiene las tetas del porte de mi tambor bonita, tan bella, tan solita. Por una hasta y por ahorita Si quieres chingar, dale mamita, chingamos. Una fuma la quemamos y te mojo Sé que te gusta la luzura invita a amiguita. Ando conmigo en pita furia esta nochejita. Si quieres lujo, venga, sé que tenemos dinero. Si quieres droga, tengo aquí mi compa que esquilero. Manda UPI que llego al minuto cero. Si te gusta las la tengo mi 4-0. Imagínate fumando por el mundo entero. Viajando de todas las poses que yo más quiero. Yo paso por ti, dime dónde es que nos vemos. Eh, donde pa' que nos vamos. donde que nos comemos. uy, yeah. Tan bonita, tan bella, tan solita. Por fuera una hasta y por esto ya ahorita. Si quieres chingar, dale mamita, chingamos. Una fuma la quemamos y te mojo Dime francés de ahí. Que la con key. Dímelo feñito.